Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 3-ն է, տարվա 34-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1488-ի այսօրը Պորտուգալացի ծովագնաց Բարդուղիմեոս Դիաշինավերը հասան Աֆրիկայի ափերը բարեհուսու Հրվանդանի մոտ։ 1509 թվականին Դիու քաղաքի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում Պորտուգալիան հաղթանակ տարավ մամլուքական կայսրության նկատմամբ։ Հնդկաստանը դարձավ Պորտուգալիայի գաղութ։ 1966-ի այսօրը Լունա 9 միջտիեզերական ավտոմատ կայանքը առաջին անգամ վայրեջ կատարած լուսնի վրա։ 1972-ի այս օրը Ճապոնիայի Սապորո քաղաքում տեղ ունեցավ 11-րդ զմերային օլիմպիական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ 1998-ի այս օրը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց։ Այս օրը ծնվել են 1809 թվականին գերմանացի կոմպոզիտոր եւ դիրիժոր Ֆելիքս Մենդելսոնը։ Երաժշտության մեջ ռոմանտիկ ուղղության խոշորագույն ներկայացուցիչներից մեկն է։ Ստեղծել է ամենատարբեր ժանրերի բազմաթիվ ստեղծագործություններ՝ օրատորիաներ, սիմֆոնիաներ, համերգային նախերգանքներ, դաշնամուրի եւ ջութակի համար գրված կոնցերտներ, կամերային անսամբլային գործիքային երաժշտական երգեր, տրիոներ, կվարտետներ, կվինտետներ, օկտետներ եւ այլն։ Հանրության առավել հայտնի է իր հարսանեկան քայլերքով, այսպես կոչված Մենդելսոնի քայլեր։ 1887-ի այսօրն է ծնվել ավստրիացի բանաստեղծ Գեորգ Տրագլը, 1898-ին ֆին ճարտարապետ եւ դիզայներ Ալվար Ալտոնը, 1907-ին հայ խորհրդային ռեժիսոր եւ դերասան Հրանտ Մանվելյանը, 1965-ի փետրվարի 3-ին է ծնվել քաղաքական եւ հեղափոխական գործիչ ԱՄԿ հիմնադիր Շահեն Հարությունյանի որդին Շանթ Հարությունյանը։ 1977-ի այսօրն է ծնվել ռեգետոն ոճում կատարող լատինամերիկյան երգիչ Դեդի Յանկին։ 1983-ի այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծ Կարեն Անտաշյանը։ Նա գրանիշ գրականախագծի ու այլերեն հայերեն սայթաքումների բառարանի հիմնադիրն է։ Համագործակցող հեղինակ է Երևան ամսագրում։ 1983-ի փետրվարի 3-ին է ծնվել հայ շախմատիստ եւ գրոսմայստեր Գաբրիել Սարգսյանը։ Այսօր փետրվարի 3-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 331 օր։